i njenog božanskog porijekla. Knjiga koja je objavljena posljednjem Allahovom poslaniku i njegovom robu pečatu svih poslanika Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem knjiga za koju je garantovao uzvišeni stvoritelj da će je su čuvati i sačuvati od bilo koje vrste promjene ili iskrivljavanja od bilo koje vrste dodavanja nečega na nju ili oduzimanja od nje to je ova knjiga Allahova koja je pred nama koja je ista na svim meridijanima na svim područjima zemaljske kugle knjiga koju je dostavio povjedljivi Allahov i zaslanik i melek Džibril a.s. odabranom Allahovom poslaniku knjiga koju je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dalje vjerno i dosljedno prenio svojim čistim ashabima, svome društvu, svojim drugovima. Knjiga koju je sa listova na kojima je bila napisana sakupio i sastavio u jedan mushaf Ebu Bekr radijallahu anhu a prepisao Osman radijallahu anhu i proširio širom tadašnjega svijeta ova knjiga je ustav zakon muslimana to je njihov šarijat i pravi put i Allahovo uže koje je čvrsto i ne prekida se i njegova trajna uputa do kraja ovoga svijeta i to je put ponosa i ispravnosti put uspjeha svakoga onoga koje se prihvati u svim vremenima i mjestima. uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala ovaj Kur'an to jeste njegovo učenje je učinio jednim od najvećih vidova ibadeta Bogu ugodnih dijela dijela sa kojima je zadovoljan naš stvoritelj subhanahu wa ta'ala i učinio je najboljeg među nama ili najboljim među nama onoga koga zna koga pamti i ko njemu druge poučava obavijestio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem da kogod prouči jedan harf jedno slovo iz Kur'ana da mu se upisuje deset dobrih dijela a da onaj koga uči sa naporom ima dvostruku nagradu a onaj koga stručno lijepo uči on je na stepenu čistih meleka kod Allaha tebareke wa ta'ala ta I na sudnjem danu reći će se onome koje je učio Kur'an, onome koga je pamtio, koga je čuvao, koje je po njemu radio, reći će mu se toga dana, uči i penji se, uči Kur'an kao što si ga učio na Dunjaluku, jer tvoje je mjesto u džennetu, kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Dakle, neprestano se diže i povećava njegov stepen u džennetu i njegovo je mjesto u džennetu kod zadnjeg ajeta kojega prouči. Zbog važnosti učenja i pamćenja Kur'ana, a samim tim i njegovog svačanja i razumijevanja pa potom i prihvaćanja i rada po njemu ovdje ćemo spomenuti neka osnovna pravila koja su od temeljne važnosti za hifz i pamćenje Kur'ana samim tim što nije uslov da bi čovjek nešto učio na pamet od Kur'ana da ima nijet od početka da nauči cijeli Kur'an već onoliko koliko može od Kur'ana da nauči i što više nauči sve je bolji pod uslovom da se potome vlada i pod uslovom da poznaje značinu toga Prvo pravilo prilikom hifza učenje na pamet Kur'ana jeste da čovjek posjeduje ihlas a to je iskreni nijet u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i čistu namjeru da učenjem Kur'ana se približi svome stvoritelju tabaraka wa ta'ala zbog toga što je to njemu jedno od najdražih i najgodnijih dijela. tim što onaj ko krene putem učenja Kur'ana na pamet ili jednog njegovog dijela treba da bude svjestan da će Kur'an biti nekome na sudnjem danu svjedokom a nekome protivnikom dakle prvi i osnovni uslov jeste čist nijet jer onaj ko uči da bi mu se reklo ti znaš ili ti si počašćen među ljudima takav neće imati nagrade za učenje Kur'ana a nesumnjivo da će samim tim zaraditi grijeh što on što upućuje što radi ibadet koji je, koji je radi Allaha te baraka wa ta'ala čini ga da bi ga ljudi hvalili i da bi bio istaknut među ljudima i zato vam je poznat hadith Rasula sallallahu alaihi sallam kome on kaže prvi kojima će se raspaliti džehennem na sudnjem danu od one trojice jeste između ostalih ona trojica između kojih jeste onaj koji je učio Kur'an pa će mu se reći šta si radio a on će reći učio sam Kur'an Allahu ime tebe a odgovor će mu doći ne ti si učio da se kaže lijepo učiš učio si da budeš pohvaljen i zato će biti bačen u dženemsku vatru zato što je dijelo koje se radi u ime Allaha činio u ime ljudi a to mu je već rečeno na, na Dunjaluku, to jeste na ovome svijetu, već je dobio svoju nagradu time što mu je rečeno ti si dobar i ti si i ti si taj i taj. A nesumnjivo da su ljudska djela prema namjerama. Kako njihova nagrada, tako i teufik. To jeste stepen uspjeha u tome dijelu ide prema nijetu tako ti je bolji i čišći nijet i ispravniji znaj da će ti Allah te baraka wa ta'ala u tome i pomoći druga vrlo važna osnova i pravilo prilikom hivza Kur'ana učenja na pamet jeste da prije nego što počnemo učiti nešto na pamet da to dobro uvježbamo čitati, učiti u Kur'anu gledajući da to učimo po teđvidu vidu pridržavajući se mehariđul hurufa to jeste ishodišta harfova jer nam je poznato u arapskom jeziku ako se harf drugačije izgovori nego što on jeste da to može u velikoj velikoj mjeri promijeniti značenje dakle paziti na ispravnost učenja prije početka pamćenja. a to ćemo postići time što ćemo proučiti dotični dio odlomak iz Kur'ana ili suru pred karijom pred učačom koji poznaje pravilno učeće Kur'ana ili pred hafizom Kur'ana koji će ukazati na greške koje se pojavljuju prilikom učenja Kur'an se ne uzima osim iz usta čitanje koristi svakako ali samim čitanjem iz Kur'ana čovjek nije u mogućnosti pravilno, ispravno, bez greški učiti Kur'an i velika pogreška je onih koji sami samostalno uče Kur'an bez preslušavanja pred onima koji dobro poznaju učiti Kur'an jer će neminovno doći do greški i neispravnog učenja. Donekle u ovome slučaju ako nemamo onih pred kojima ćemo učiti, može nam koristiti i snimljena kaseta preko koje ćemo dobro poslušati kako se izgovara određena riječ. A poznato nam je da je ovim sistemom i ovim principom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem preuzimao od koga? od Džibril Jemina od Allahovog povjerenika i zaslanika a Džibril Jemin je uzimao od koga? direktno od uzvišenog Allaha te bareke ve taala i danas ulema karije učači Kur'ana koji poznaju sedam ili deset kirajeta dakle stručnjaci učenju Kur'ana posjeduju taj senet koliko mi je poznato najkraći sened ili lanac prenosilaca od Allahovog poslanika ali sad sam do današnjih dana jeste 28 ljudi u tom je lancu prenosilaca 1400 godina a 28 ljudi dakle to je kratak sened nedugačak jer u prosjeku je manji ljudski život a ovdje je u prosjeku došlo koliko nekih 50 godina a manji je prosjek ljudski života kada se prenosi iz generacije na, na generaciju tako taj senet doš, doseže do Allahovog poslanika ali sad sam lanac prenosilaca do Allahovog poslanika ali sad sam a onda do Meleka Džibrila a onda do Allaha tabaraka wa ta'ala i zaista je to jedno čudo veliko Otvorite Kur'an na istoku i na zapad, na sjeveru i jugu. Otiđite u prašumu negdje, samo nek ljudi znaju učiti ili čitati u Kur'an. I pitajte im, proučite, proučite mi Fatih. Svi će vam isto proučiti. I niko vam neće reći, e nema ovoga ajeta, ili će drugi reći, ima još jedan ajet. Dakle, prenešeno, tevatur, predajom to jeste predajom kako, u koju nema nikakve ni najmanje ni najmanje sumnje u svakoj generaciji oniliki broj ljudi da ne može biti sumnje da je to ispravno u potpunosti dakle isti taj sistem danas koristi direktnog telekije I ovdje ću vam reći jedno isto pravilo, vrlo važno, koje se koristilo prilikom prepisivanja Kur'ana. Vi znate kad je objavljen Kur'an, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah mu nije dao da zna čitati pisan. Zašto? Jednostavno da ne bi neko rekao prepisao je od nekle ili sam je iščitavao knjige pa i, i tako napisao i tako da iako To niko ne može reći. Zašto? U osnovi, jer evo danas nek se ljudi sastanu, pa nek napišu kao jednu suru kuransko, kao jedno poglavlje. Nije rečeno kao najveći, kao najmanji, nek bude kao najmanji. Tri ajeta nisu mogućni, ni dan danas. S tim što je još ovo veće čudo, što je objavljeno prije 1400 godina, kad ljudi nisu imali mikroskopa, kad nisu imali teleskopa, kad nisu imali mnogi i mnogi van jedne od ovih današnjih sprava koje mi danas imamo i zato Kur'an spominje ovo čudo i kaže se nuri ima jatina fil afaku va fijem fusim pokazat ćemo im naše ajete dokaze u svemirskim prostranstvima a i u njima samima dakle u onome što je najdalje od njih i u onome što je najbliže njima u njima samima pokazat ćemo im ajete naše dokaze istinitosti da niko sutra nema opravdanja da, da kaže ja nisam znao nisam išao u tu školu nisam išao u medresu i, ili nisam sjedio pred nekim da me nauči dao ti Allah pamet razumi dakle isti taj sistem se danas koristi a sahabi kada su kada je dolazio Kur'an a sahabi su ga odmah zapisivali na onome što su imali na palmino lišće na na kožu koja je bila štavljena i tako da je na, na, na kamenju sve su to sakupili na kraju i prepisali u jednu zbirku ali da se to prepiše nije se samo uzimalo to napismeno već su morala biti i doći dva svjedoka među ashabima koji su posvjedočili da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam toj suri ili tom, tim ajetima naučio direktno iz usta dvojca su morali doći uz tu pismenu formu koja je postojala koja je napisana pred Allahovim poslanikom ali sad sam dvojca ljudi koji su došli pred tu komisiju ko što je ne mislim porediti ali da vam približim to značenje ko što je danas bila komisija još je bila mimnija dakle došli su pred komisiju i da prouče te ajete ovi su pratili s tih listova i da posvjedoče pod zakletvom da su to direktno čuli od Allahovog poslanika ali sad a bilo je na desetine, na stotine drugi koji su znali to na pamet ali tražilo se sto posto bez ikakve sumnje da možemo to uzeti Dakle, to je jedno vrlo važno pravilo prilikom tifla i učenja Kur'ana, a to je šta? Ispravnost učenja, a to se postiže učenjem pred, pred nekim. I zato mora biti muhafil. Znate što znači muhafil? Onaj koji preslušava, onaj koji prati, kaže se u današnjem modernom jeziku, mentor, nadzornik, kontrolor, učitelj, kako god hoćete, razumijete. Dakle, mora biti neko ko to prati i ko usmjerava to ko usmjerava to učenje još nešto Allahov poslanik ali sad sam svake godine je učio pred Melekom Džibrilom uz Ramazan ono što je objavljeno do te godine znamo Kuran je objavljan 23 godine ono što je objavljeno do te godine on bi proučio uz Ramazan pred Melekom Džibrilom. I od tada je praksa da se taravih nama klanja hatmom. S te strane što je, jer mi nemamo sad da proučimo pred Melekom Džibrilom, ali proučimo cijeli Kur'an da svi ljudi čuju na jednome, na jednome mjestu uz Ramazan i mimo ostaloga učenja Kur'ana. A godin, u godini u kojoj je preselio Allahov poslanik, ali sad sam, proučuje Kur'an cijeli to tada objavljen dva puta što je bio nagovještaj završetka završetka objave kako bilježi imam El Buhari Treće vrlo važno i temeljno pravilo jeste da se svaki dan odredi količina kolika će se naučiti na pamet. Da se ne ide proizvoljno pa jedan dan dva ajeta drugi dan pet a treći nijedan to nije u redu svaki dan da se zna količina koliko se nauči s tim što napominjem da na početku hivla ne može se puno uzeti uzima se par ajeta ili sahifa jedna stranica dnevno dok se to utvrdi I to je zaista jedno isto tako čudo i Allahova blagodat da učenjem Kur'ana razvija se memorija. S tim što ćete vidjeti na početku ko postigne saifu da dobro nauči na dan to je uspjeh. To čim pred kraj tri ko od šale bez napora nauči u toku dana. Stranite na pamet. Dakle, razvijate memorija kako neće Allahov govor kad liježe, kad liježe u mozak, u te ćelije, kako je Allah dao, da se ti sjetiš ti hajeta preko šest hiljada ajeta. Preko šestotina stranica u Kur'anu. Da to sve dođe na svoje mjesto i kad upitaš onoga ko, kako treba pamti Kur'an, kad mu otvoriš i počinješ mu stranicu, on će ti reći to je u tome džuzu, to je na toj stranici. Ili mu počinješ ajet, on ti kaže on se tu i tu nalazi dakle jedna cijela enciklopedija arhiva koja je smještena smještena u glavu osobito ako se još ako se tome pri, pridoda značenje Kur'ana onda je to nuru na ala nur svjetlo na svjetlo kad, kad znaš a govori se ovdje o Musa u selam a ovdje se dopunjava to kaziva je na drugom mjestu a ovdje se govori o ome dakle onome ko poznaje Kur'an i njegova značenja jednostavno da sjede pred svijet i da kazuje da vadi iz tih iz tih arhiva da probire šta će reći i šta će ljudima protumaći, a to je zaista velika Allahova tabaraka wa ta'ala blagodat isto tako napomena da prilikom učenja Kur'ana kada se uči Kur'an da se nauči na pamet pogrešno je da se brzo izgovara da se prelazi preko propisa teđvida da se ne drži do njih zašto? jer ćemo takvu osobu kad nauči određeni broj ajeta ili suru naći ćemo je kad počne naglas učiti ili sporije učiti da ne može pometa se što nije naučila onim glasom onom brzinom onim tempom nije naučila tako učiti. Promijenila i ne može. Mijenja se. Tako da onaj ko čvrsto i temeljito jako pamti Kur'an, takav osjeti kad je pogriješio. Da mu niko ne kaže. Zašto? jer je mozak tako naučio Allah je tako dao uči određenim tempom čim dođe do poremećaja toga on osjeti znak mu dolazi u glavi dakle učio je na određeni način nije mijenjao učenje od vremena kad je učio na pamet i od, i od vremena kad je, kad je savlada. Jednim tempom je učio. Zato Kur'an kaže, o retil Kur'ane kartira. Uči Kur'an polako, smireno, po teđvidu i tako dalje. Zašto? Jer on lakše liježe, lakše lakše se prihvata kada se smireno i lijepo kada se smireno i lijepo uči i same hadise Resula sallallahu alaihi sallam na to ukazuju od kojih je i hadis men lem yataganna bil qur'an fa laysa minna ne pripada onaj ko ko, ko, ko ne uči Kur'an dakle onaj ko se ne bavi ko se ne pozabavi lijepim učenjem Kur'ana dakle ne uči ga bilo kako samo da prouči nego lijepo da liježe u srce, u dušu i, i u mozak četvrto vrlo važno pravilo jeste da se ne prelazi na novo učenje, na nove ajete, na novu suru, dok se staro dobro ne utvrdi i ne učvrsti. Jer će onda biti na polovici ni naprijed ni nazad. Ako staro nije učvrstio, a novo pred njim. Dakle, tu mnogi staju i tu mnogi su u nedomici. Hoće što više, što prije, misleći da će se ono staro sleći samo i tako novo uče a staro nisu utvrdili tako da ni novo ni staro nije nije onako kako bi trebalo da bude dakle ne prelazi da nauči novo dok staro ne utvrdi tu je vrlo važno pravilo jedno a to je da ono što se najveće nauči da se izutra slegne to je zaista čudo učiš najveće teško ide što se kaže zapinje izutra ko voda Kako to? Allah dao, mi kažemo u našoj terminologiji da se slegne. Mozak se odmori, ono što, što, je, što je u sebe upio mozak, dođe na svoje mjesto, poreda se svoje ćelije i izutra skroz drugačije. I zato onaj ko želi da, da utvrdi nešto, uči to uči to najveće da bi mu se sleglo preko noći. I to Kur'an kaže. Ja ihal muzammil qum al-layla illa qalila nisfa wa anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli yashad wa tawaqum qila. Dakle, mi ćemo ti objaviti težak govor, Allahov govor. Zaista to. To, to je čudo jedno tim što je tako težak da ga niko ne može imitirati a tako lah da ga svako razumi dakle sastavio u sebi dvije suprotnosti ali u stvari jedna drugo ne dopunjuje težak da ga niko ne može oponašati a lahak za shvatanje da ga svak može razumjeti da ne bi neko mogao imati monopol nad njim da pa kaže e ovo što vam ja kažem to je ispravno i mene samo slušajte samo vi vazir platite Dakle, ne, nego je svakome on dostupan da niko nema mogućnosti da da manipuliše njime. Allah tako kaže, gotovo je. Kako to postići? Da čovjek uči Kur'an, neko se posvetio hivsu određenog dijela Kur'ana, da ga uči kada god nađe slobodno prostora i vremena. Prije svega u namazu, griješe oni koji su skratili svoje namaze samo na određene sure val asr i na tajna kul ja kul Allah tako da on već zna kad prouči vela dalin neku će od ovih kraćih lakših sura proučiti i to misli šta je i, to, i zna kad je završi automatski on ide dole ne mijenja sura te greške zašto? jer takav je sveo svoj namaz na formu tako da i klanja nikakva osjećaja nema ne osjeti taj namaz kod sebe vrlo je važno da čovjek mijenja ajete koje uči sad prouči ove ajete sad ove da učvršuje prilikom namaza, pred namaz poslije namaza, kad čeka nešto otvori odmah mali imaš musav kod sebe otvori odmah ne kažemo mali Kur'an pa nema malo Kur'ana svaki Kur'an je veliki. Ali kad kažemo mali mushaf, to znači e, knjiga u kojoj je sakupljen Kur'an. Dakle, mali ima mushaf kod sebe ili džuzove odmah otvori i, i druži se s time. Dakle, stalno ponavljajući, stalno se s tim družeći i učvršćujući taj, taj jefs. Isto tako od vrlo važnih pravila, to je peto pravilo, da čovjek drži do učenja u jednome Kur'anu, da ne mijenja Kur'anu. I mi zovemo te Kur'ane Kur'an po sahifi. Gdje neće jedan ajet preći na drugu stranicu, nego se stranica završava sa, sa ajetom. Zašto? Jer čovjek kad pamti, gleda u Kur'an, upamti gdje se nalazi koji ajet. Uzme, mi to kažemo, uzme sliku sahifete. Tačno da zna gdje se ona nalazi. I vi dođete bilo kojem hafizu, koji već naučio Kur'an i otvorite Kur'an koji nije toga redoslijeda jednostavno nije mu drago da uči u tome što? jer mu mijenja onu sliku koju je on već naučio i, i koja je poznata koja je već uslikana u njegovom mozgu to je Allah tako dao šestotina stranica ti svaku sa infu vidiš gdje se ona nalazi kao, kao da gledaš u nju kako to mozak je još među nama ljudima ne definisa Allah je to dao jedina knjiga koja se od korica do korica pamti na pamet mala djeca je pamti I zato na mjestima gdje su pokušali izmijeniti neke ajete, promijeniti ili jedan dio u ajetu, otkrili su to zdesko u Kajru. Dijete jedno uzelo učiti, kaže, Evo, kaže, vidi, ne, nema, donese oca svome, kaže, vidi, kaže, nije ispravno, kaže. Dijete malo. Treba nam komisija, ne treba ne, neko posebno. Dijete malo otkrilo i onda su kasnije oni vidjeli da je ta, to izdanje bilo zaista podvajeno, postavljeno, da bi se jednostavno neki ajeti stonili, a drugi, drugo ubacili, tako da je dijete otkrilo, dijete primijetilo. Tako, dakle, to, to, to, to je jasno da je to Allahovo davanje njegov čuvanje. Dakle, da se uči iz jednoga Kur'ana ili iz Kur'ana koji su sa sahife. Dakle, nije redoslijed ajeta promijenjen, nego tačno po onome kako, kako je napisano, dakle, da se završava sahifa ili stranica, da završava ajetom, a ne da se prelazi na drugu, na drugu stranicu. Vrlo važno pravilo, isto tako, i to je šesto pravilo za hifz Kur'ana, jeste, šta mislite koji je? razumijevanje toga što učiš lakše ćeš me učit na pamet kad pročitaš barem u prevodu značenja a još te jesir ako pročitaš Allahu ekber, onda posebno dakle, kad znaš o čemu se govori a ako znaš arapski jezik onda je to kod kamo bolje dakle, poznavanje značenja onoga što se uči olakšava da se to na pamet nauči S tim što ovdje napominjem da se ne smije to uzeti kao opšte generalno pravilo. Zašto? Jer neko će proučiti dva, tri puta izvu i reći ja sam je naučio. I jest je on naučio, ali je nije što kažemo utvrdio. Nije je utvrdio. Tako da se on osjet, osplanja na ta značenja. I ako ne prati značenje, skrenut će ili pogriješit će. Dakle, to olakšava i pomaže u pamćenju, ali to nije ono na što se oslanja. Dakle, vidjet ćete ga da će nekada uzeti ili stati u sumnju, je li fe ili je ve, je, je, li, je, je li sume ili, ili je nešto drugo. Dakle, oslanja se na, na to značenje, a treba se oslanjati na hifz. Što znači, kad to shvati šta znači onda onda to utvrdi dobro tako da možeš učiti i kad si svjestan i kad nisi svjestan značenja toga dakle i kad si prisutan razumom i kad, i kad nisi prisutan sljedeće pravilo to je sedmo pravilo da ne prijeđe na novu suru i no, novi dio dok ne poveže ovaj dio koji već je krenuo da uči na pamet dakle dok ne poveže početak i kraj da ne bude taj hifz i to učenje na pamet ispresjecan dijelimično naučio dva ajeta pa je prešao na, na druga dva ajeta pa onda na treća dva ajeta i tako dalje a nije ih povezao pravilo je kad učiš naučiš dva ajeta ili ajeta ili dva ili tri ili manje ili više pa onda sljedeća, pa se onda vratiš pr, prva dva, tri, pa druga dva, tri i tako ide. Povezuješ, uklapaš, što kažemo, ili, ili sastavljaš taj hiv, da bi se to na neki način učvrstilo u, u hivsu. Osmo vrlo važno pravilo jeste da se koristi princip preslušavanja da ne shvatiš da si naučio dok te neko ne presluša. I taj neko treba prije svega ovog ušas da bude hafiz. Taj koji već zna napamit to. Ili onaj ko gleda u Kur'an. I zato i hafiz kad preslušava drugoga on gleda u Kur'an. Zašto? Da je to sto postotno bilo bez ikakve sumnje jer dotični koji uči može proučiti na takav način da te stavi u sumnju stane gdje se ne staje ili pređe gdje se ne prelazi u ajetu i zbuni onoga koji, koji već to zna na pamet i onda ga ne može prati potom zato se u preslušavanju ne oslanja na hivz nego na gledanje u Kurana ako je dočinješ hafiz to je još bolje dakle preslušavanje naučeno i onda znaš da si to prešao i onda ideš onda ideš dalje samim tim što će se tom prilikom opet utvrditi eventualne greške. Iako je dotični prije početka učenja hivza, prije početka učenja na pamet, proučio pred tim koji ga nadzire i kontroliše pred muhafizom, proučio već te ajete gledajući da, da znamo da je napa, da ispravno uči. Nakon što nauči, opet to uči pred njim, ali sada na pamet, da bi mu opet neke eventualne greške ispravio. Jer činjenica je jedna, ako se na početku krivo nauči, vrlo je teško kasnije ispraviti. Vi uzmite ovaj list jedan, koji je ispravan ovako. Pravila. I uzmite, presavite ga ovako, dobro. Presavite ga. I sada uzmete i vratite ga ponovo, da bude ispravan. Je on kao što je bio? Ne može biti kasnije kad god dođete na to mjesto nema one glatkoći nema one ravnine kako bi trebalo da bude uvijek se na neki način što bi se reklo pali lampica dolazi ti upozorenje nešto tu ima drugim riječima zakrpljena ti je tu i zato je to vrlo važno pravilo u jeđazu kuranskom u kuranskim čudima muđizam što je Kur'an objavljen u periodu 23 godine i u ovim i onim uslovima i noću i danju i na putu i kod kuće kad je Allah poslanik bio i u bitkama i u raznim prilikama nigdje nećete naći to sašivanje došivanje što bi se reklo nigdje nećete naći to ovo se odvaja od ovog pa se uklapa vidi se to da je na neki način povezan u osnovi nije povezan toga nema sve kao jedna cijelina nigdje nema presjeka da se vidi da je ovo uklopljeno u ovo to je zaista čudo jedno ko pozna arapski jezik nigdje ti preloma nemaš ni u značenjima, ni u učenju ni u ovaj porukama ni u samom izgovoru zaista kao jedna cijelina koja je neprekidna voda koja teče koju nema prestanka To je zaista jedno čudo u Koranu i o tome inša možemo drugom prilikom. Dakle, jednostavno preslušavanje pred onim ko zna da bi se izbjegle opet eventualne greške i da bi se potvrdilo da je dotično naučeno. Deve je to vrlo va važno pravilo u ovome da čovjek ponavlja ono što je naučio, da ne zapušta. Jer hadisi Resula sallam upućuju kao što je u Buhari i Muslimu, والذي نفسي بيده تاكو مي اونوغا اوچيو روتي مويا دوشا لهو اشد تفلتا قران لاكشي ازميچي از روكو من الابل في عقولها od deva koje su zavezane. To je zaista čudo što se tiče tih deva. Prvo, ne čuješ je. Drugo, tako ona stručno polako se zna izvući iz onih uzda koje su zavezane za nešto da ona ne bi pobjegla, da ne bi otišla. I tako se izvuć otići otić, da njen vlasnik uopšte ne primijeti nikad. Dok se okrene, nema je. I zato se ovdje primjer navodi da vam. I, i, I ono što nas upućuje na, na stvaranje ovih Allahovi mahlukat i njegovi stvorenja da je u stvari dela povezana sa džinim i od, od toga je i pravilo da se uzima abdest nakon jedenja devinog mesa i da se ne klanja na mjestima gdje borave deve dok se može klanjati na mjestima gdje borave ovce od toga jeste kad ide negdje da se uopšte ne čuje tako korača, tako ide tiho da ko džin ne primijetiš je uopšte samo se izgubio te ovdje se dakle taj primjer navodi lakše izmiće lakše bježi ono što je naučeno iz Kur'ana nego što izmakne deva dok se okriješ nema ga ako čovjek to zapusti i kazuje se koliko je to račno koliko nije Allah najbolje zna da je jedan koji je naučio Kur'an i zna pamet toliko ga bio zapustio Kad su ga pitali, dobro ti si nekad hafiz bio, šta ti znaš iz Kur'ana? Pa kaže, meni je ostalo, kaže, u pamćenju, samo kaže, rab bije se. Ne, uzubilo. Valaj, da insana strah ufati. Da, da, da mu se da mu se koža naježi. Zar to može tako biti? Da Allah sađu. Kaže, ostalo mu samo rabije se. Pa nije to iz Korana. <laughs> Da Allah sađu dakle zapustio u potpunosti i Allah ne da da njegov uvam to ovo vrlo dobro ne da da njegov govor bude ponižen Allah ti ga ne daje na svoj ako ti nisi za toga neće ti ga dati ako učiš radi nečega drugo i drugo ako si ga naučio pa ga zapostaviš Allah će ti ga uzeti Allah će ti ga uzeti zašto? jer ovo je časni Allahov govor on ne da da bude bilo gdje i bilo u čemu to je vrlo važno pravilo dakle da se stalno ponavlja i od toga je princip da hafiz Kur'ana ponavlja džuz ili više na dan džuz ili više na dan ne manje dakle džuz ili više na dan tako da ne prođe 60 dana a da hatmu ne završi cijeli Kur'an da ne prouči najmanje u 40 dana a s druge strane lao poslanik ali sa sam je zabranio da se uči Kur'an u periodu manjem od 3 dana što znači najviše što čovjek može proučiti jesu, jeste 10 džuzova dnevno a ono što nam se spominje da su neki pobožnjaci učili Kur'an u jednome danu ili u jednoj noći to je izuzetak u posebnim prilikama u lejretul kadru, u zadnjih deset noći i tako dalje hadis govori načelno da čovjek ne uzme pravilo da ga uči u periodu manjem od, od tri dana doći mu posebnim prilikama nema smetnje da čovjek i prouči i više ako će se držati adaba učenja Kur'ana, principa i i propisa koji su vezani za Kur'an. Ovo ćemo još spomenuti dva vrlo važna pravila, iako ima još toga, ali izgleda da je vrijeme pred sudnji dan, pa ne možemo nikako da stignemo ono što hoćemo, natječimo se ovaj, sa vremenom praktično, ali eto koliko se mogne, ako se ne mogne sve dosjeći neće se većina ostaviti. Dakle, koliko se mogne, mi ćemo reći inša Allah. Još dva pravila u ovome pogledu, a to je e, deseto pravilo, da se posebna pažnja obrati muteša bihatima. A šta je to? Muteša bihati, to su sličnosti u Kur'anu. U Kur'anu ima preko 6000 ajeta. Od tih 6000 ajeta ulema kaže oko 2000 ajeta su mutešabi. Imaju u sebi određene sličnosti koje ako čovjek ne obrati pažnju na njih, neminovno kad dođe do njih skrenuće kao rastrznica. I mi znamo kad preslušavamo nekoga, znamo gdje će skrenuti, što bismo rekli. Znamo gdje će povrišiti. To je čudo jedno. Zašto? Jer došlo je na, na to tačku, ako ne obrati pažnju, ode na drugu stranu, ode na drugi ajed, na drugu suru. Sličnosti te. Isto tako, u ovome pogledu će nam puno koristiti muhafiz onaj koji nadzire učenje Kur'ana koji će svome učeniku prije nego što počne sa hizom reći, reći obrati pažnju ovdje ovdje je skretanje, ovdje je mutešak, ovdje je sličnost, ovdje dobro utvrdi. Jer kad ta, te prelaze dobro utvrdi, onda je siguran. A to, o tome imaju posebne knjige napisane o sličnostima u pojedinim kuranskim ajetima. Na primjer, kaže se zašto je u ovoj suri, u ovome ajetu rečeno ve amene, a u drugoj suri, u drugom ajetu rečeno fe amen. Razlika je u ve i u fe. Ve znači i, a fe znači pa. Kako je razlika to? Objašnjavati kroz tefsir drugim riječima da ti dokaže i pokaže da na ovome mjestu ni ta rek, reklo bi se za nas sitnica, ali nema ništa sitnica u Koranu jedno, jedno slovo da nije moglo drugačije doći, da se nije moglo promijeniti moralo je tako doći i to je čudo, zato što je Kur'an kao formula jedna ti telefon kad nazoveš broj jedan broj pogriješi, nećeš dobiti, dobit ćeš nekog drugog, ali nije to to. Dakle, jednostavno moraš ono ispoštovati onako kako jeste, da bi imalo svoga efekta i da bi dalo svoj rezultat. I posljednje u ovome kazivanju pravilo 11. Pravilo da se iskoriste godine za hišt. I ovim želim da me pogrešno ne shvatite da stari kažu gotovo je dižemo ruke ali vam ovo moram reći od 5. do 23. godine koji su ovdje u tome dobu nećemo reći neka ustanu ali neka pritegnu kajš to su te godine to je taj period od 5. godine do 23. tu negdje kasnije sve teže na početku u ovome periodu spomenutom čovjek pamti lakše a sporije zaboravlja doćim što godine sve više odmiču što kosa više sjedi i kosti dakle postaju oronule u tome slučaju sve je teže. Zapravo, sve se teže pamti, a sve što se lakše zaboravlja. Suprotno onome prvom. Iskoristiti to vrijeme. Kažem opet, ima oni koji su u pozno doba naučili cijeli Kur'an. Pod starost naučili Kur'an. Poseban je trebao trud i posebna je nagrada za to. Ali iskoristimo vrijeme za hifz i kaže se u arapskom primjeru da je pamćenje u mladosti kao šta kao uklesivanje u kamen ostaje a pamćenje u starosti kao pisanje na vodi dakle ode vrlo lako iskoristimo tu priliku molim Allah te baraka wa ta'ala da nam olakša pamćenje Kur'an i Kerima da nam dadne da se s njime družimo da nas učini od onih koji su posebni odabranici kod Allaha tabaraka wa ta'ala time što su se družili sa Kur'an Kerimom time što su po njemu radili i među ljudima ga širili da nam uzviše Allah tabaraka wa ta'ala olakša, pomogne i da nas učivosti na tome putu Amin, Arhamar, Rahim, Subhanak, Allahumma, Bihamdik, Shadu, La, Ilaha, Ila, Anta, Istafur, Gatobu, Ilaikum.